DJ Tezinho, DJ Tezinho. E aí, fiote? E aí, fiote? E aí, fiote? É aquela louca de bala, tá tendo alucinação. É aquela louca de bala, tá tendo alucinação. Pum, pum, pum, pum. Bum grave, bunda pra cima, bum grave, bunda no chão. Bum grave, bunda pra cima, bum grave, bunda no chão. Bum grave, bunda pra cima, bum grave, bunda no chão. Bum grave, bunda pra cima, bum grave, bunda no chão. Bum, bum, bum. Ah, no chão. Essa que fiz pras novinhas, que já tá na onda, desafia suas amigas. Se envolve na dança, vai com a bum, bum, bum. Vem cabu. Vai cabu, dona, vem com a bomba da balança. Vai cabu, dona, vem com a bomba da balança. Vai cabu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, vem cabu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, da balança. Bum, ah, bum, ah, no chão. Bum, bum pra cima, bum, bum, bum, dá no chão. que ela é louca de bala, tá tendo alucinação. É que ela é louca de bala, tá tendo alucinação. Pum, pum, pum, pum. pum grave, bunda pra cima, bum grave, bunda no chão. Pum grave, bunda pra cima, bum grave, bunda no chão. Pum grave, bunda pra cima, bum grave, bunda no chão. Pum grave, bunda pra cima, bum grave, bunda no chão. Bum, bum, bum no Essa que fiz pras novinhas, que já tá na onda, desafia suas amigas. se envolve na dança, vai cabum, bum, bum, bum, vem cabum. Vai com bum, bum, dona, vem cabum, a da balança. Vai cabum, bum, dona, vem cabum, a da balança. Vai cabum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, Vem cabum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum na balança. Ah, ah, ah. ah.